Uh... بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa zuwa gashe malami akan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu uku wata sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wata sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka ka za ku yayi aiko da ku ta kan mu na imel a fatirrahma at yahoo.com ko kuma ta kan shafinmu na fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da aka saba muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake fatan kasancewa tare da ku sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يوم أوام وتصور رمو أولنا lokaci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta'ala a cikin littafinsa mai girma yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku musulunci shine addini Allah ta'ala yana da ni'ima ko ni'imomi da wa bayansa yayi wa halittunsa ni'imomin Allah kaso biyu ne ko iri biyu ne akwai an-ni'matul mutlaqa akwai an-ni'matul muqayyada akwai cikakkiyar ni'ima wacce babu ni'imar da take sama da ita babu babu ni'imar da ta kai ta cika akwai kuma takaitacciyar ni'ima wacce ni'ima ce da Allah ta'ala yakan iya yi wa kowa ni'ima wacce take cikakkiya wacce malamai suke cewa an-ni'matul mutlaka cikakkiyar ni'ima ita ce ni'imar da Allah ta'ala zai yi wa bawa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya kuma ya samu kyakkyawan sakamako a lahira wanda kuma wannan ba zai yiwu ba sai idan bawa ya karɓi umarnin Allah ya yi wa Allah subhanahu ta'ala da'a cikin abin da ya aiko annabawa da shi da littattafan da ya saukar idan bawa ya karbi kiran Allah ya yi biyayya ga Allah ya aiwatar da abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da su na wajibi ya guje wa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to wannan bawa zai samu nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali da zaman lafiya a nan duniya sannan kuma ranar gobe kiyama zai samu kansa cikin waɗanda Allah ta'ala ya yi wa wannan ni'ima don haka babu wata ni'ima wacce ta kai irin wannan ni'imar ita ce ni'ima ta musulunci shi ne Allah ta'ala yake cewa a wannan ayar al-yawma ma'akamaltu lakum dinakum wa tumamtu alaykum ni'mati a yau ne na cika muku wato na cika muku addinin kuma na cika ni'ima ta gare ku waɗanda Allah ta'ala ya yi wa ni'ima su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratun nisa inda Allah ta'ala yake cewa man yuti Allahu rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda duk ya bi Allah ta'ala da manzansa to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shuhada'u da kuma salihai Allah ce madalla da wannan tawaga wannan tawaga wato haɗuwa da ita ko zamantowar mutum a cikin ta abu ne da ya kyau a nan Allah ta'ala ya ambaci waɗanda ya yi musu wannan ni'ima su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da waɗanda suke mutane na gari to wannan ita ce ni'imar da muke roƙon Allah ta'ala a cikin sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila da ya sanya mu a cikin waɗanda ya yi irin wannan ni'ima a cikin karatun fatiha da muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wato ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda aka yi fushi da su ba ba kuma batattu ba kaga anan muna addu'a Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗannan da Allah ta'ala ya musu ni'ima to wanda ita ce cikakkiyar ni'ima wanda ya samu kansa cikin wannan tawaga to babu shakka wannan shine ya samu ni'ima ta ubangiji shine mutumin da yake da ruhi yake da yake da rai shine mutumin da yake cikin haske kuma yake tafiya a cikin haske wanda duk ya rasa wannan to wannan matacce ne ko da kuwa yana sa shi mai rai ne kuma a duhu yake ko da yana ganin kamar yana cikin haske Allah ta'ala ya kirawo littafinsa da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wahayi da ya yi masa Allah ta'ala ya kirawo shi haske ya kirawo shi ruhi ya kirawo shi haske inda Allah ya kirawo shi ruhi inda Allah ta'ala yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarin mu wanda baka sa baka san wani eh, littafi ba ko wani imani walakin ja'alnahu nuran sannan Allah ya kira shi haske yace haka muka sanya shi ya zama haske na bihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu wa innaka la tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan ita ce ni'ima cikakkiya amma ni'imar da take tauyayya ni'imar da take ba cikakkiya ba kayyadajjiya wacce take takaitacciya ita ce abinda bawa zai samu a rayuwarsa ta duniya ko Allah ya bashi lafiya ko ya bashi lafiya ya bashi dukiya ko ya bashi sarauta ya bashi wani matsayi to wannan ni'ima ce takaitacciya kuma da Allah ta'ala yakan ba da ita ga kowa da kowa yakan ba mutumin kirki yakan ba mutumin da ba na kirki ba kowa yakan iya tarayya a cikin wannan ni'ima ita ce Allah ta'ala yake cewa fa'amal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ibtalahu wa amma idza ibtalahu rabbuhu wa amma wa amma idza ibtalahu rabbuhu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan Allah ta'ala yake cewa fa'amal insanu amma mutun idza idza mubtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu wa na'amahu ya karrama shi ya kuma ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman sai rika cewa ubangiji na ya karrama ni fa amma idza mabtalahu amma kuma idan ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu rabbi akraman fa yaqulu rabbi ahanan sai rika cewa ubangiji na ya wulakanta ni Allah ta'ala ya ce kalla abun ba haka yake ba sam sam ba haka yake ba anan ubangiji ta'ala ya nuna cewa abin da zai bawa bawa a duniya na lafiya ko na arziki ko na yaya ko na dukiya ko na sarauta ko wani mukami ko wata martaba da zai samu a cikin jama'a wannan jarrabawa ce ubangiji ta'ala ya kira shi shi yasa ya ce fa amma idan mabtalahu idan ya jarrabe shi saboda ka wannan jarraba ce ubangiji kuma yana jarraba bawansa ko dai ya bashi jin daɗi ya shi bukatun ya biya masa bukatunsa ya bashi abin da yake nema wannan jarraba ce hakanan kuma yakan iya jarraba shi da abin da yake takuruwa ne matsuwa ce ko matsatsi ne ubangiji ta ala duk yakan yi wannan saboda haka ita ni'ima ta ubangiji ita ce wacce za ka samu nutsuwa a duniya kuma ka samu kyakkyawan sakamako a lahira wanda ita ce ni'ima kuma mutum ba zai samu wannan ba sai ta hanyar bin wahayi ta hanyar yadda da amincewa da aiki da abin da Allah ta'ala ya ko annabawa da shi ya karantar a cikin littattafansa da zarar bawa ya kauce ma wannan babu shakka wannan bawa yana cikin takuruwa yana cikin kunci yana cikin damuwa yana cikin rashi ko da kuwa yana ganin sakamar a cikin wata ni'ima baja-baja ta wannan ni'ima ce takaitacciya ni'ima ce kayyadajjiya ni'ima ce da ba za ta dore ba ko da ya rayu a cikinta a duniya to babu shakka zai rasa nutsuwar zuciya zai rasa nutsuwa a zuciyarsa domin babu wanda yake samun nutsuwa a zuciyarsa sai wanda ya bi Allah wanda duk bai bi Allah ba to shaidadan da yake bi yake musu da'a babu shakka za su jefa razana da tsorata da firgici a cikin zuciyarsa har kullum al'amuransa ba zai taba zama daidai ba har kullum al'amuransa ba zai taba daidaituwa ba sabanin wanda ya kama Allah ta'ala ya rike shi ya bi shi sau da kafa to wannan shine yake samun aminci a duniya yake samun aminci a lahira Allah ta'ala ya ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun Allah ta'ala ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun cikin waɗannan kungiyoyi guda biyu ko mutane bangarori guda biyu wane ne yafi cancanta ya samu amnu wato aminci in har kun sani ku ga mu Allah ce allazina amanu wanda za su samu aminci su ne waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanuhum bi zulmi ba su gauraye imanin su da zalunci ba wato shine haɗa Allah da wani ko ainihin shirka cikin ibada Allah ta'ala ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke samun aminci wa hum muhtadun kuma su suke samun shirya. saboda ka waɗanda suke samun aminci a nan rayuwa su ne waɗanda suke bin Allah ta'ala suke yi masa da'a suke kwatanta umarninsa suke kwadan kaucewa abin da ya hana wanda duk ba sa wannan to waɗannan suna cikin ainihin suna cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya sifanta su da matattu waɗanda ba su da rai Allah ta'ala yana cewa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha ashe yanzu wanda da yake matacce sai muka raya shi muka sanya masa hasken da yake tafiya da shi cikin mutane zai zama ɗaya da wanda yake matacce da wanda yake rayuwa yake tafiya cikin duhu ba za su taɓa daidaita ba saboda haka mutumin da ya bi Allah wannan shine yake rayayye kuma shine yake tafiya cikin haske shine wanda al'amuransa zai kasance a cikin nutsuwa Allah ta'ala zai nutsar da zuciyarsa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ta'ala ce wanda suka yi imani kuma zukatansu suke samun nutsuwa da ambatan Allah Allah ce da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa saboda haka zuciyar wanda yake ba akan turba ba akan hanyar Allah ba za ta taba zama zuciya mai nutsuwa ba kuma rayuwarsa ba za ta taba zama rayuwa wacce take mai kan gado ba zai zama cikin firgici da tsorata da razani da ainihin fagamniya wani kallibu a fi idata a absawahun kamalin yi ulo bihi awwala marra wa nazaruhun fi tuguyanihim ya mahun haka zai yi ta rabkalwa haka zai yi ta ainihin fagamniya da ɗimuwa a cikin tuguyaninsa wato zalincinsa da keta da iyakansa da keta haddin Allah da yake Allah ta'ala ya kiyashe mu kanin samamin tambayar mu ta farko a wannan ranar ta fito ne daga ibrahim abdulrazak sun shekara wanda ke cewa shin yana da kyau a bar yara su rika raka gawa zuwa makabarta ita ba inda aka ce a hana yara sai dai idan aka kula cewa za su je su yi wasanni ko za su tattaka kaburbura to anan ne za a hana su amma dan su bi abin masu hankali kuma su ma waɗanda suke na tsatso ne masu hankali ne ba waɗanda suke ƙanana ba sosai babu inda shari'a ta ce a hana su su ne ce malam ya matsayin sallar da aka fara sallame ta ta ɓangaren hagu to wani an saba wa sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ne mutum zai sallama ya fara da dama sannan ya hagu idan mutum ya yi sallama mata hagu ba ta dama ba sallama ta yi ya fita daga sallarsa kuma ba za a ce sallarsa sai ta sake ta ba amma kuma anan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan da ganganci yayi to abu shakka wannan al'amarin sa yafi muni saboda yayi gan yayi gangancin saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ko bisa kuskure yayi Allah ta'ala yana yafe abinda duk aka yi shi bisa kuskure tana cewa shin ya halatta wadda ba musulma ba ta yi wa musulma kitso eh babu abinda ya nuna haramcin haka cewa dan wacce ba musulma ba ta taba wanda kan wacce take musulma musamman ma in ya kasance akwai bukatar haka kasancewar watakila babu wadda take musulma da za ta yi kiɗa in akwai musulma babu shakka mu'amalar mumini musulmi da musulmi ta fi zama daidai sama da mu'amalar wanda ba musulmi da musulmi saboda Allah ta'ala yana cewa al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su majibinta sashi ne saboda haka fi kyau mu'mina ta jibinci yar ta mu'mina ta yi mu'amala da ita cikin harkokinta na yau da gobe sama da wanda ba mumini ba Allah ta'ala yana cewa allazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir waɗanda suka kafurta sashin su yana jibinta sashi wato sukan yi al'amuran su tare sukan so junan su sukan ja junan su jiki Allah ta'ala ce to illa taf'aluhu in ku mu'mine kuka kiyin haka kuka ki jawo junanku a ciki kuka ki jibintar junanku ta kun ta fil ardi to za a samu fitina a bayan kasa ko fasadun kabir da barna wacce take mai girma domin za a zama zamantakewa ce babu soyayya babu kaunar juna zamantakewa ce wacce za ta cika da fitintinu da rarrabuwar kai saboda haka in har akwai wacce take musulma tana wannan sana'a to ya fi kyau a ce da ita aka yi mu'amala amma in ya kasance inda mutum yake ko take babu masu yin wannan sai ita wace ba musulma ba to ba hana yi mu'amala da wanda yake ba musulmi ba a matukar dai ana zaune lafiya da shi ba a ce haramun bane a yi mu'amala da shi kuma da Allah ta'ala yake cewa mushriku mushrikuna najas mushrikai najasa ne wannan ana nufin najasa ma'anawiya ba na jisa hissiya ba wato zuciyarsu tunda akwai shirka akwai abin da yake na hada Allah da wani a cikin zuciyarsu wanda shine najasar ba wai ana nufin najasa irin wannan ta bawali ko ga'idi da in ya taba mutum su ya wanke ba ba wannan ake nufi ba saboda haka don wanda ba musulmi ya taba ka ko ka taba shi ba a cewa ka lakuto najasa ko ka shafo najasa sai ka wanke wannan duk ba haka ake nufi ba kamar yadda ake cewa gumaka najasa ne إنما الميسر وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان Allah ta'ala ya ce da giya da caca da dagumaka da kibau da ake rantsuwa da su duk kazanta ne kaga anan ba ana nufin dan wani ya taba wani gunki ba ko wani mutum butumi shike na ce ya shafo ne da sai ya wanke hannu ana nufin kasancewar su aiki ne na shedan kuma ana yin abin da yake saban Allah ne da su to shi yasa aka sifanta su da kazanta domin mutum yana jin cewa kazanta ne sai ya kokarin ya nisanci abin shafanci ne bo la'allakum tuflihun saboda ka in har ya kasance babu masu yin kitson sai ita to dan tayi mutum dan tayi mace kitso ba wani abu bane amma in akwai mace take musulma tana wannan sana'ar kuma ta iya to ai hulɗa da ita yafi a musulunci farfesa kuma makutar muhammad da ke cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa algibatu ashaddu min zina wani hadisi ne mai rauni kwarai da gaske amma baka ce da shi hadisi maudu'i ba hadisin karya akwai shi a cikin al-mu'jam al na tabarani ya rawaito shi hakanan ibnu abid duniya abubakar ibnu abid duniya ya rawaito shi a cikin wani littafi kitabul giba daga abu sa'id da jabir ibn abdullah suka ce aka ce sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce giba algibatu ashaddu min az-zina fa inna ar-rajula fa inna ar-rajula ya'si Allah fa yatubu fa yatubu Allah alayhi wa amma al-ghibatu fala yatubu fala yatubu Allah fala yaghfiru Allah lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu kace suka ce abin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina giba ta fi tsanani sama da zina domin mai zina idan yayi zina ya tuba Allah zai yafe masa amma mai giba sai ka je gurin da kai giba ya yafe maka sannan Allah ya gafarta maka to wannan hadisi hadisi ne wanda yake ba na gaskiya ba hadisi ne mawdu'un jiddan da'ifun jiddan kace hadisi ne mawdu' saboda a cikin salsalarsa akwai wani da ake kira abbad ibn kasir as Albasri. al imam ahmad yana fada a kansa yana cewa yarwi ahadith kadhib yana rawaito hadisai na ƙarya shi yasa malaman hadisai suka raunana hadisin kamar al a cikin littafinsa at-targhib wa tarhib kamar al-haisami a cikin littafinsa mu'jamuz zawaid sun raunana hadisin kwarai da gaske haka bai kamata a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ba a ce zina wato giba ta fi zina babu shakka giba babban laifi ne amma ba za a ce ya fi zina ba domin giba laifi ne wanda takila ba zai wuce kan wanda ya yi ba amma zina wani abu ne da zai kari kirkicewar nasaba zai kari kirkicewar nasaba zai kari kirkicewar sha'anin gado sha'anin auratayya duk zai kawo matsala a ciki sabanin giba kuma ita giba kudu da cewa in kai wa mutum giba babu shakka ka shiga haƙƙinsa to ba koyaushe bane in ka tashi tuba sai ka je ka ce da shi na maka giba na yi da kai na ce da kai na ce kaza kaza kaza kaza a ka sannan Allah zai karɓi tubanka ba haka bane a idan har ka san cewa ka ka yi masa laifi ka je cikin wasu jama'a ka soke shi ka albace shi ka ɓace shi ka faɗi maganganu marasa kyau a kansa to yana daga cikin abin da ya kamata koyi waje baka yi shine ka je wajen waɗannan mutanen ka wanke shi wato ka ambace shi da alkhairi ka ambace halayensa masu kyau ka warware abin da ka faɗa da kowace irin dabara za ka yi wajen ka warware amma ba sharadi bane shi sai ka je ka tunkare shi ka ce na ce da kaza da kaza a kanka domin abinda ake bukata shine gyarawa ba batawa ba wani kuna zaune da shi lafiya bai san ma wani abu da kai ba game da shi a yayin da ka je ka fuskanci shi kana gaya masa watakila tun daga lokacin kuma al'amura su tsara dagulewa maimakon a samu gyara kuma shi ke na al'amura su tsara lalacewa saboda ka ba raɗi ba ne don mutum ya yi da wani sai ya je ya gaya masa cewa na yi da kai ka yafe mu sannan tubansa zai yiwu amma ana so idan ya yi da mutum a cikin jama'a to ya shiga cikin jama'a da ya san ya soke shi ya bata shi a gaban su to ya kokari ya ga ya wanke shi a gaban su wannan shine abin da ake bukata don haka abin da hadisin aka ce ya ce cewa shi giba sai sai mutum wai mutumin da kaiwa giba ya yafe maka sannan Allah zai yafe maka wannan ba haka bane a sauraka wannan hadisi dai hadisi ne wanda yake bara gurbi bai inganta ba bai halatta mutum ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi wannan ba saboda kasancewar wanda ya roito shi shi wannan abbad ibn kasir mutum ne wanda yake yana roito hadisan ƙarya sai sakon aminu sani gagarawa wa ke cewa malami ne matsayin bashin da ma'aikata kan karba a banki to ai kowa ya san eh, bashin banki ya yake bashin banki bashi ne da ba a baka sai da ruwa sai da riba wato inda a ce za a baka bashi ka dawo da abin da aka baka daidai wa daidai wannan babu komai daidai yake da bashin da za ka ci gurin abokinka wani dan uwanka amma duk wanda zai baka bashi in ka tashi biyan sa sai ka kara masa wani abu sama da abin da ya baka babu shakka wannan haramun ne Allah ta'ala ya haramta kuma duk abin da eh, yake akwai riba a ciki Allah ta'ala ya alkawarin zara albarkar da take ciki ya rusa albarkar da take ciki ya mahakullahu riba ko yurbis sadaqat Allah ta'ala ya ce yana rushe albarkar da take cikin riba fi آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون saboda ka duk abin da riba ta shiga ko Allah ta'ala ya wato tsine ma wannan abin kuma ya cire albarka da take ciki kuma dukkan abin da mutum yake so ya yi sawa'un kasuwanci yake so ya yi da wannan kudin ko gida yake so ya gina ko aure yake so ya yi ko ma mai yake so ya yi da wannan gidan abin hawa yake so zai saya ba shakka albarka yake nema a cikin waɗannan abubuwa duka in kasuwanci ne yana so ya samu albarkar kasuwancin da zai yi idan gida zai gina yana so gidan da zai gina ya kasance mai albarka ne gare shi hakanan idan aure zai yana so aure ya albarka to idan Allah ta'ala ce ya cire albarka da take cikin abin da riba yake ciki to kaga ana akwai hatsari mutum ya je ya janyo wa kansa abin da Allah ta'ala ce ya cire albarka da take ciki yasa galibi zaka samu waɗanda suke irin wannan cin wannan bashin da wuya ne ka samu wasu kwana ciki ba yana da wahala daga ya ciwo bashin banki karshe bai dawo ba abinda da ya za yake da shi ma ya rasa domin karshe zai zo ya kasa biya kuma kudin ruwan yana ta hawa har ma ya zo duk kadarorin da yake da su a da da wasu abuwa da ya mallaka wani ma karshe ya bige a kurkuku kaga wannan da yana daga cikin rashin albarkar da da annabi da Allah ta'ala ya faɗa saboda haka wannan abu ne da kowane musulmi da ma wanda ba musulmi ba sun san cewa harkar banki abu ne wanda yake tattare da riba to ta sakon wato naziru ibrahim wanda ke cewa malam suwa ne ne majusawa kuma shin akwai su a yanzu to a da can aka ce almajus ana nufin waɗanda suke bautar rana ko suke bautar wata ko suke bautar wuta musamman ma masu bautar wuta mutanen iran mutanen farisa a wancan lokaci wuta suke bautawa suna bautawa wuta mutanen romawa kuma kiristoci ne sannan kuma ga wasu yahudu da ake da su a wasu gurare haka kaɗan sannan kuma daga baya aka samu wato mushirkai abin na afuwan sai sannan mushirkai wanda suke makka da madina sannan kuma aka samu musulmi daga baya wanda suka zo suka karɓi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da kiransa sauraka waɗanda suke bauta wa wuta yana kira su majusawa su kuma mushrikai waɗanda suke a tsoron larabawa suke bautar gumaka ana kira su mushrikai sannan waɗanda suke a bin addinin annabi Musa da masu bin addinin annabi Isa ana kira su ahlul kitab su haka kashe-kashen yake daga baya aka zo ana laƙin majusu akan dukkan wani wanda yake bin wani addinin da ba ba samawai ba ba addinin da aka saukar daga sama ba ba wani annabi yake bi ba wani abu yake bi daban akan kira su majusu don haka in aka ce majus ana nufin duk wani wanda baya bin addinin da yake samawi ne baya da awar yana bin addinin annabi isa baya da awar yana bin addinin annabi musa amma yana bautar wasu abubuwa na tsafe-tsafe da sauransu ana kiransu mashirakai ma kiransu majusu amma asalin kalmar majus su ne waɗanda suke bautar wuta kuma har yanzu akwai su ba ba su ba har yanzu akwai waɗanda suke bin irin wannan addinin kuma ƙwarƙushin wannan addinin yana na haya a iran duk da sun musulunta amma har yanzu za ka samu harkar wuta ɗin ba su batta ba don akwai idin nairus a kwanan nan ma aka yi shi idin nairus inda za ka kafa kuma labarai sanda ake yin shi za a ga cewa ana ta kunna wuta ko a ita zagaya ta ko a ita tsallaka ta to wannan duk komawa ne baya zuwa ga akidar da majusanci ta bautar wuta har yanzu ana yi duk da gashi ana ce an karɓi musulunci amma still ba a bar wannan maguzancin ba wannan shine shine majusanci na. sai sakon ibrahim mu'azzamun da ke cewa malam mutumin da ake bin sa bashi kuma har aka kai shi kara kotu mu kotun ta yanke masa hukuncin dauri to malam shi kenan idan ya fito ko a lahira ba zai biya wannan bashi ba to bai wani lokaci ana daure mutum ne saboda a biya masa bashin a ce ko ya biya ko a rufe shi aka daure shi a waɗanda suke masoyansa ko danginsa ko abin da su zo su biya shi wanda yake bi bashi amma shi bi bashi sai dai inda shi mai bashin ne ya zaɓi cewa ko a biya shi ko ya ɗaure shi a madadin kuɗinsa a ɗaure shi a madadin kuɗinsa shi kenan shi ya yarda da wannan amma a ka'ida shi ne biya shi bashinsa ya karɓi bashinsa ya biya shi bashinsa wani ita ce ka'ida an ɗaure shi da zummar cewa sai an biya wannan bashin sannan a sake shi to kaga kenan ba za a ma sake shi ba sai ya biya in kuma an ɗaure shi zumar cewa yayi laifi ya ci bashi ya ki biya saboda aka aka rufe shi domin ya zama izina da wa'azi a kansa goben ya ci bashin mutane biyar su to ko an sake shi wannan bashin yana nan auyensa to sai sako na gaba da yake cewa malam dan Allah a ji hankalin masu yawan rantsuwa a harkar kasuwanci daga Abbas Baffa Celedi to yawan rantsuwa ba abu ne mai kyau ba sun yi rika rantsuwa kuma musamman ma ya zama da yana rantsuwa ba kan gaskiya ba wanda ya fi komai muni sun yi rantsi da Allah amma ba a kan gaskiya ba Allah ta'ala yana da girma yana da ɗaukaka yana da matsayi da ya kamata ya kasance mumini bai rika yin rantsuwa da shi yana sanya sunan shi a guraren da bai dace ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana rantsuwa a cikin ciniki musamman eh, zamanin rantsuwa ce ta karya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake rantsuwa na hane ku zaiwarin yin rantsuwa ta karya a cikin ciniki domin wannan yana bice albarkar da take cikin kasuwanci ka mutumin da zake ah, yake yin harkar kasuwanci kuma yake haɗawa da rantsuwa ta ƙarya a cikin harkar kasuwancinsa to ya san da sanin cewa wannan yana wato bice albarkar da take cikin harkar tashi ne albarkar da take cikin harkar kasuwancin tashi za ta lalace wani ala zai cire ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tujarukum fujarukum illa min barra taqa wa sadaqa wato yan kasuwan ku sune fajiran cikin ku sai wanda yayi ya zama wato ya alkhairi ya ji tsoron Allah kuma yayi gaskiya wani ya zama na mai alkhairi ne sannan kuma mai tsoron Allah ne sannan mai gaskiya ne to wannan wannan shine wanda zai fita daga cikin waccan magana ta annabi cewa dan yan kasuwa fajirai ne wato masu sabo ne baka duk mutumin da ya kasance marar gaskiya a cikin harkar kasuwancinsa babu shakka wannan wannan ba zai samu albarkar abin da yake nema na kasuwanci ba ko da a zahiri zai ga kamar ya ci wata kazamar riba ko ya yi wayo ya samu wani abin da yake so daga wurin abokin cinikinsa to wannan wani abu ne wanda yake ba mai dorewa ba ba mai dadewa ba kuma ƙarshen abin ba zai kyau ba da ka kiyashe ba. wani ce yaushe ne ya kamata mamun su sallama a sallamar da liman ya ta farko ko kuma dole sun yayi yi ta biyu daga ado murtala zara shi aka inda ma ji ilal imamu da ya utamma an sanya liman don a yi koyi da shi wato a yi komai za a yi a yi bayan yayi ba wai a riga shi ba saboda haka limami in mai sallama bi zai yi to a jira sai yi sallama bi sannan a yi ba da ya yi ɗaya ba a yi saboda bai gama ba in yi ce assalamu alaikum ya yi dama to a bari ya yi hagu sannan sai a bi shi a mutum ya yi dama ya hagu wannan shi ya fi cika wajen biyayya din wajen yawan wato liman wajen koyi da liman din da aka ce ai wani kuma cewa take shin ya halarta mace ta ci gaba da zama da mijin da baya sallah bayan kuma ta yi masa nasiha ya ƙi ji abu shakka sallah wani babban abu ne barin ta haɗari ne ba ƙarami ba idan mutum ya tuna cewa malamai fa manya magabata sun yi ta ainihin muhawara tsakaninsu game da mutumin da yake barin sallah musulmi ne ma ko ba musulmi ba ne haka wani yana nuna girman abu yana nuna haɗarin abu a ce mutum ana ma shakkar wasu ma suna shakka cewa ba musulmi ba ne cikin malamai kuma a ce shi shi ya yadda ya zauna cikin irin wannan kwandishin din cikin irin wannan halin babu shakka wannan da haɗari sallah bayan tauhidi babu abin da ya kai ta shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan sun tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka to ƴan uwanku ne a addini kaga ubangiji ta'ala sai da wato kafin ya ce ƴan uwanku ne a addini sai da yace suka tsaye da sallah shi kaga sha'anin sallah ba karamin abu bane ba karamin abu ne da ya kamata mutum ya wasa da ubangiji ta'ala yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun qada'u salata wa tabu'u shahawat da saufa gayya wasu ba ta gari suka zo bayan mutanen kirkin da suka wuce wasu ba ta gari suka zo A aza'us salat suka tozarta sallah wata ba hawa suka bi soye-soyen zuciyarsu sha'awar da suke tare da su suka ansa wa kiran shaidan Allah ce fasaufa yalqauna gayya waɗanda za su haɗu da da ainihin wutar jihannama ko wani rami ne a cikin wutar jihannama za su haɗu da wannan ramin kaga ubangiji ta'ala da ya tashi fadar miyagun mutanen da za su taho bayan mutanen kirki cikin laifinsu sai ya ce a ba'u salat suka tozarta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rajul wa bainar shirki wal kufri tarku salah abinda yake tsakanin musulmi abin mutum da kafirci da shirka shine bar sallah da zara ya bar sallah shikenan ya karya wannan katangar da take tsakaninsa da shirka katangar da take tsakaninsa da kafirci abin nan abu wa'il salama ta shaƙiƙ ibn salama yake cewa sahabbai ba sa ganin wani abu barinsa kafirci ne a cikin ayyuka na musulunci su ga barinsa kafirci ne ce sai sallah kaga abin yana da girma kwarai da gaske a ce mutum ya samu kansa cikin waɗanda suke barin sallah to in har mutum ya zama haka to kaga zama da shi yana da hadari wacce ta zauna da mutum wanda baya sallah ba abin da zai bayyana mutum musuluncin mutum a fili karara a gane irin sallah irin sallah shi yasa kafirai da suka shiga wuta a ranar gobe kiyama ka zo ana tambaye su ya aka kuka tsinci kanku a wuta farkon ansar da suka ce karulam na kuminal musalli ba ma cikin masu sallah wani ita ce ansarsa ta farko kafin masu faɗi ƙaryata ranar sakamako ko rashin ciyarwa sai da suka faɗi lam na kuma da musalli wa lam na kuma fa'imul muskin wa kunna na kuma alfa'izin wa kunna na kaze mu biyu mutu sauraka sallah ita fara faɗa saboda ita ce alama da take nuna cewa wannan mutum musulmi ne duk inda aka ga mutum yana sallah to an ga babbar alama da take nuna musuluncinsa to ce kuma wannan alamar da za ta nuna kai musulmi ne a cikin 'yan uwanka ka tattara ta kayi watsar ba ka yin ta babu shakka wannan akwai shakka dangane da musuluncin mutum shi yasa mace ta zauna da mutumin da yake baya sallah wannan yana da hatsari kwarai da gaske yana da hatsari gare ta yana da hatsari ga 'ya'yan da za su haifa tare saboda ka in tayi tayi ya ƙi yi sallah ta wannan sai ta sanya da za ta yi suka sulabu ta je Allah ta'ala zai ba ta wanda ya dace da ita sai wannan buhari ubale daura yake cewa malam menene hukuncin masu kawo kayan sayarwa masallacin juma'a suna sayarwa kuma a lokacin da liman ke wada ba so a musulunci haramun ne bayan an kira sallah liman ya hau mimbari an kira sallah ya fara hudu ba haramun ne a ci gaba da kulla ciniki sawa'un a kusa da a cikin masallacin ko haramun masallacin ko wajen masallacin ko wani guri da kusan wannan masallaci shi masallacin da suke zuwa sallah haramun ne a ci gaba da kasuwanci Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa zarul bayt dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idan aka kira sallah ranar juma'a fas'au ila zikirillah ku yi sauri ku yi gaggawa ku shirya ku tafi ambatan Allah shine sallar juma'a wa zarul bai ku watsar da ciniki ku watsar da harkar saye da sayarwa don haka haramun ne bayan an kirawo sallah liman ya hau bari. akan yi kiran sallah a wasu masallatai sau biyu akwai kiran sallah na farko wanda ake kira al'azanul usmani da lokacin sai na usmani ya kara shi lokacin da jama'a suka yi yawa ya zama na ba sa jin kiran sallar da ake yi yayin da liman ya hau ya hau mimbari sai ya ga aka ga mutane sukan shagala da harkar kasuwancin su har liman ya yi haumin bari wani lokaci ya fara hudu ba ma ba su sani ba tun da wancan lokacin ba a da agogo da ake kula da lokaci kamar yanzu ba a da amsa kowa wato loudspeakers da za a yi wato kiran sallah ya isa ko ina da ina ba haka sai a zo a shiga masallaci liman ya fara hudu ba ma wasu suna cikin kasuwa ba san ana lokacin sallah yayi ba to sai ya kara wani kiran sallah da farko wanda ake fara yin shi a bayan gari a shiga za a je can bayan gari inda in aka yi na nesa ma zai ji sai a kira sallar a can sai kowa ya rufe kayansa ya koma gida ya shirya ya yi wanka ya sa kayansa na juma'a ya zo sallar juma'a to wannan sai na usman shi ya kawo wannan dan a sanar da mutane lokacin sallah ya matso to bayan wannan kuma akwai wanda ake tun zo za ka zamanin annan sallallahu alaihi shi ne al'azanun nabawi shi kuma dama ba a yin sa sai liman ya homin bari sannan a kira sallah to wannan al'azanun nabawi din shi ake magana wanda ake yin shi ake yin shi bayan liman ya hau ya homin bari to inda yanzu liman ya homin bari to haramun ne wani ya yi ciniki a lokacin ya kulla wani ciniki da wani ya saya ko a sayar masa wannan haramun ne da haka ya kamata su yi su kula da wannan su lura da wannan ah, idan kana kusa da inda kake jin kiran sallar juma'a to kada ka ce ai kai ba anan za ka yi sallah ba akwai wanda za ka ga suna kusa da masallaci suna harkar kasuwancin su amma sai ci shi ba anan zai sallah ba ai shi mu kaza zai yi su kuma sai karfe kaza suke yi can ga musulmi can suna sallar juma'a ana hudu ba shi kuma nan gashi na hada da kasuwancin sa gaskiya wannan ba daidai bane inda kai tazara da masallacin da baka jin kiran sallar sa to wannan ba hukuncin sa ba zai shafe ka ba amma in kana kusa da masallacin da kake jin kiran sallar sa ba dalilin da zai sa ka ce kai kai ba kai ya shafa ba kai saboda ba anan ka yi sallah ba a guri za ka yi sallah kai hukuncin bai shafe ka ba Allah cewa idza nudiya lis-salati min yawmil juma ya ta'allaka hukuncin ne da kiran sallah ba da masallacin da za ka je sallah ba da wanda za ka je sallah ba cewa akai in aka kira sallah ranar juma'a wannan da ka ji kiran sallar da kake kusa da shi masallacin juma'a ne kuma ranar ranar juma'a ce to dan menene za zaka fidda kanka daga wannan hukunci sauraka ka haramun ne mutum ya ci gaba da wannan ko wanda ya sai kayan ya sun kulla ciniki na haramun da shi da shi malamai sun yi sabani kan cewa cinikin ya kullu ko bai kullu ba wannan wata matsala ce daban amma dai kowannen su ya aikata haram da shi wanda ya saya da shi wanda ya sayar masa sai sako na gaba da ya zo daga suleiman yan baba wanda ke cewa don allah malam menene matsayin sarka ko zobi da mata kan sa a kafarsu to babu wani abu idan sun sa dan kwalliya eh, wacce ta sa sarka ko zobe a kafarta don ta yi kwalliya a dacin akwai alkhalkhal da mata suke sawa shi ne mundaye su mundaye da mata suke sawa kafa eh, shi ne wanda Allah ke cewa da yadribna bi arjulihinna li yulama ma yukhfina min zinatihinna kada su rika buga kafafuwansu in suna tafiya a cikin mazajen da ba nasu ba don a gane abinda suka ɓoye a kafafuwansu na ado sai kaga dacin akan sa wannan a cikin kafa in ana tafiya yana ƙara yanzu haka wasu kabilu suna sawa larabawa suna sawa indiya matan indiya suna sa irin wanda yadda ake zuba yan hannu haka ake zuba su ma a kafa an ce sun mun daye to wannan babu komai mace in ta yi wannan kwalliya a gidanta don mijinta ya gani ya ji daɗi wannan babu wani abu ah, dama ita mace cikin kwalliya Allah ya halicce ta fa man yurashu fil hilyati wa huwa fil qisam zai rubi da haka mace Allah ta'ala da macen a cikin kwalliya ya taso da ita haka ɗabi'a ta ce ta yi kwalliya wannan bisa ƙa'ida, dunkulalliya wani ita ce ansar cewa babu laifi don mace ta yi kwalliya sai dai idan ya kasance wani abu ne ta gani a gurin wasu waɗanda ah, bai halatta a ce ta yi koyi da su ba wato wani abu ne wanda takila ita al'adar ta ba a yi amma a cikin mutanenta wato a cikin jama'a a cikin inda take rayuwa akwai wasu masu wata mummunar ɗabi'a da suka shahara amma suka sanya wata alamar su shine a gansu da wannan ko a gan mutum da a gamace da zobe a kafarta ko a babban ɗan yatsan ta to alama ce ta ce tana cikin wani group masu hali iri kaza iri kaza to a anan bai halatta mace ta yi koyi da wannan ba gudun kada ta je ta sa kanta cikin zargi in ya zama na wata alama ce ko wani bajo ne na wani group wanda suke aikata laifi iri kaza mun san yadda abubuwan suka lalace kowane group in ya fito da irin tsiyatakunsa to zai kokari ya yi wata alama da ta bambance waɗanda suke members mambobi ne a cikinsa. to ta yiwu a samu ban akwai ba ban sani ba ina faɗa ne in har akwai wannan din to bai halatta ba a ce wani group ne na wasu matan banza wanda suka shahara da wata ɗabi'ar banza suka sanya wata alama ta tasu a junansu su gane junansu sukan sa ko zobe a kafarsu ko wani abu to anan macin kirki bai kamata ta koyi da su ba wata shabba bi qaumin fa huwa annabi ya ce wanda duk ya kwaikwayi kama da wasu mutane to shi ma ya zama ɗaya daga cikinsu. amma ba wannan ba ne, kawai ta sa dan kwalliya to dama wannan dabi'a ce ta mace ta yi kwalliya ta fito cikin kwalliya abinda dai ba za ta yi ba shine ta yi kwalliya irin wannan ta shiga cikin maza da Allah ta'ala cewa la yadribna bi arjulihinna li yulama ma yakuna min zinatihinna su rika buga kafafuwansu a kasa dan a gane adan da yake boye a cikin su domin har ba wannan ta yi ne cikin gidanta kananta da mijinta wannan babu laifi sai sakon haruna kurna babban layi wanda ke cewa shin mace za ta iya yanka dabba kuma a ci eh ba ba ba sharadin yanka sai namiji ba ba sai inda eh, cikin sharadin yanka shi mai yankan ya zama namiji ba abinda ake bukata a cikin sharadin yanka shi ne ya zama musulmi ne ya ambaci Allah ya yanka da wani abu mai kaifi ya zubar da jinin wannan zunin dabba ya zube sai shi ne abinda ake bukata a yanka to sauraka ko mace ce ko namiji ne mutukar da ya wannan sharuɗin shikenan ta dabbar za a ci ba wai dan tana mace ba shikenan ta yanka ba za a ci ba ko kaza wani lokaci mata suna bukatar amfani da kaza amma ba wani namiji da zai yanka masu sai su sai su yanki abinan danne su yanka abinda ya sa ma galibi ba sa saboda irin tausayi da karayar zuciya da suke da ita sama da namiji shi ya sa galibi ba sa yi amma mace da take da kakkiyar zuciya eh, za ta iya yi ba wani abu don ta yanka mm, yankan ya yi tunan sako na gaba yake cewa shin yanka wa yaro hakika wajibi ne ko kuma mustahabi magana mafi wato maganar mafi yawancin malamai eh, shafi'i malik imam ahmad ishaq da sauran manyan malamai abinda suke cewa mustahabbi ne mustahabbi ne eh, a yanka akika eh, banda alhassan basri da buraida ibn al-husayn cikin sahabbai ba wani wanda ya wajabta sai kuma ibn hazm wato zahiriya su ma sun wajabta amma banda su kusan sauran malamai duka suna cewa sunna ce su a gurin an hanaf masu a su da ce take suna amma bayan an zo da dabban layya yankan layya sai aka shafe wancan saboda aka su suna cewa ma bid'a ce yankan amma wannan maganar ba na daidai ba ce hadisai da dama sun zo akan yi wa yaro yanka in an haife shi ka yankan sunna ne ba wai wajibi ba ne sai sakon naziru kare tsali mai lake wanda ke cewa malaicin gaskiya ne wai da shaidan mala'ika ne? a shaidan ba mala'ika ba ne Allah ta'ala ta ka da minal jin ne fasaqa an amri rabbi yana cikin aljanu ba wai shaidan ba wai mala'ika ba ne amma yana tare da mala'iku shi yasa da aka umarci mala'iku su yi sujada duk suka yi sujada sai aka yi togaci shi da bai yi ba sai aka yi togaci su fasa da mala'ikatu kullum ajima'un illa iblisa saboda yana cikinsu su umarnin sai ya shafe su tunda yana tare da su aka ci duk ku yi sujada shi kadai ne jinsinsa daban jinsinsa jinsin aljanu ne to amma kuma tare da su yake yana ibada tare da su aka ce to duk kuwa wa annabi adamu sujada duk sai suka yi shi sai yake ta sai aka togace shi aka ce sai iblis amma ba wai dan shi ma halittar sa irin ta mala'iku bace su halittar mala'iku an halice su da haske ne su kuma shaidanu abin nan aljanu afwan su aljanu an halice su da wuta ne khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin saboda ka su da wuta da wuta aka yi su su kuma aljanu abin nan su kuma mala'iku an yi su da haske ne su kuma mutane an asalin halittar su daga yanku ne na sauraka ba mala'ika ba ne sai umar adoshin shi wanda ke cewa malam shi ita ma aljanna allah ya yi alkawarin cika ta kamar yadda yi na cika wuta to a iya cika ta ba za a ji daɗi ba ko ya cika ai ba za a sake ba ba za a wata ya abin nan ba mutum ɗaya wanda ya fi kowa samun wanda yake mafi karancin samun rabo wanda aljannarsa ta fita ta kowa kankanta shi ne wanda za a bashi kwatankwacin duniya goma wato gidansa na aljanna kamar duniya kamar linkin linkin ba linkin har goma wanda ya fi kowa shi ne karshen wanda za su shiga aljanna sai kowa ya gama shiga aljanna shi ne na karshe ne wanda za a ba shi aljanna ta girman ta kamar duniya wato a goma to kaga ba magana a cewa aljanna ta cika amma ita ita jahannama Allah ta'ala ya alkawari la'amla amla jahannama lalle sai na cika jahannama saboda ka ita jahannama Allah ta'ala ya alkawarin zai cika ta makil kuma cika ta wanda shi zai sa azabar ta zama ta ta tsananta saboda a cike take makil kamar a ce mota ce ta cika kaga ba za a saki ba amma a ce mota ce take cin mutum goma ko biyu kun shiga ciki kaga babu shakka za ku fi samun sakewa sosai kuwala kuwataya saboda ka ita aljanna gidan ni'ima ce gidan jin daɗi ne gidan wata yawa ne da holewa saboda ka ba zai yiwu a ce ita an cika ta makil ba wannan sakon da ya zo yake cewa malam mutum ne aka bar masa amanar gadin yara sama da shekara sha bakwai da suka gabata shi kuma baya juya waɗannan kuɗaɗe sai ajiye su a banki yanzu kuma su yaran sun girma sai zai ba su shi ne zai ba su kuɗin ne yadda suke ko kuwa zai yi masa ƙari kasancewar kuɗin sun rage daraja akan yadda suke a baya me zai sami masu ƙari ya ci ne ba abin da zai sami musu ƙari yadda suke haka zai ba su kayansu ba cewa aka yi ba in ya ajiye tilas wajibi ne akan sai juya ta bai iya juyawar ba ta yana tsoron kuma ya shiga juyawar wani abu zai faru a zo a ce ya cinye kudin marayu a shiga zagin shi saboda haka ya je aje musu a banki lokacin wayansu ya yi suka riski wayansu ya ce ga dukiyarku saboda haka yadda take haka zai ba su ita ba magana cewa ya kara in ka ce sai ya yi ciko to nan gaba ba wanda zai yadda ya karbi kudin marayun ma ya je ajiye ce to in na ajiye kwana biyu naira ta karye fa za a ce in yi ciko don haka ba ruwana to kaga zai zama akwai fasadi saboda haka ba bukatar sai ya yi wani ciko sai sakon ahmad Tayar wanda ke cewa mana ina son karin bayani akan ayar inna ma al'usri yusra to abinda ayar take cewa inna ma al'usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma al'usri yusra kuma lalle tare da tsanani akwai sauki abinda ayar take nunawa shine dukkan wani sauki dukkan wani tsanani ko yaya ya kai ga tsanani ga kuntatawa to akwai ranar da za a samu sauki kamar yadda annabi da salama yake cewa ah, nasr ma'a walfaraji wal faraj ma'a duk inda aka samu haƙuri to za a ci nasara da ƙarshe inda za a yi hakuri a yi juriya a daure to karshe dai abu zai kyau za a samu nasara hakanan dukkan inda ake zata damuwa da yake cikin damuwa inda ya haƙuri to akwai ranar da wannan damuwar za ta kwaranye za ta yayi hakanan dukkan mutumin da yake cikin tsanani akwai ranar da zai samu sauki kamar da Allah ta'ala yake cewa sai ja'alallahu ba'da usrin yusra da sannan ubangiji zai sanya sauki bayan tsanani bayan tsanani to sauki yana zuwa shi yasa mumini ba a san shi ya ɗeba ƙauna don ya ga ya shiga cikin wani hali na takuruwa na damuwa ya rika fitar da ƙauna innahu la ya'asu min la ta'asu kada ku fitar da tsammani daga rahamar ubangiji domin babu wanda yake fitar da tsammani daga rahamar ubangiji sai wanda suke kafirai saboda haka kada mutum ya fidda tsammani yayin da ya ga yayin da samu kansa cikin damuwa cikin tsanani cikin takuruwa ya rika tsammanin cewa shi kenan shi babu ranar da za ta zo ya samu kansa cikin sauki a'a ya rika ɗauka a kowane lokaci Allah ta'ala ya ga dama zai yaye masa wannan tsananin ya waye gari kamar bai ma ba shiga cikin damuwa ba ala inna nasarallahi karib Allah yana cewa tabbas nasarar Allah kusa take sauraka wannan shine da ubangiji ta ala ke karantar da mumini idan ya zama kullum yana cikin tunaninsa ko da zai samu wata damuwa to ya haƙuri ya jure ya bar wa Allah ta'ala al'amuransa bi zai ga sauƙi don haka ubangiji ta ala ya alkawari sai ya Allahu da osirin yusra bayan tsanani to zai zai ga mutum zai ga sauƙi. wani shi ne abin da ayat take karantarwa alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu aro a nan mun kawo karshen shirin a wannan rana ta asabar sai kafin salama dai kada ku manta za ku yayi aiko da sakonnin hukuma na tambayoyi da suka shafi addini da rayuwa kan sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin mu na imel a fatoyin rahama at com ko kuma ta adireshin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a maidan sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ta ɗauki nauyin muku wannan shiri da kuma ce malaminmu da ke amsa tambayar naku wato a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano sai Bashir Idris Ungogo wanda ya tattara wannan mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu كتبنا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما